أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 16 da watan zulqa'ada hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da biyar da wata na shidda miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad dawa ko aljawabul kafi liman sa'ala adid dawa'i shafi wallafar imam ibn al-qayyim al alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al a wannan gari mai albarka na tawa muna kan gabar da malam yake muna bayani akan wasu ababe guda biyu masu muhimmanci kwarai da gaske wanda da su ne dan annabi adam yake samu jin daɗi da kuma cin nasara ta rayuwar duniya da gobe alkiyama malam yayi mana bayanin abu na fari wanda shine wato mutun ya san ay tafasilkin asbabu sharri wal khair san menene yake kawo alkharrai da kuma sharri a rayuwa kuma sai malam ya nuna maka hanyar zaka zaka iya fahimtar wannan hanya ce guda uku hanya ta farin tadabburin alqur'ani mai girma da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abu na biyu ko na uku shine ababen da suke faruwa wa kanka ko kuma da waninka ta wannan hanyar mutum zai iya fahimtar abin da ke jayo alkhairi da ma abin da ke jayo ke jayo sharri mutu ke zancen fadar malam da yake cewa wa man sarafa ilayhi ma inayatahu ittafa bihi ma an ghayrihima wa huma yuriyanika alkhaira wash-sharra واسبابهما حتى كانك تعاين ذلك عيانا mal yace wa huma ma'ana alkitabu was sunna littafin Allah da sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sarafa ilaihi ma duk wanda watan ya ya juyar da hankalinsa da kuma rayuwarsa ga wa'annan abun ma'ana ya maida kansa rayuwarsa akan bin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to eh, ittafa bihima an khairihima zai wadatu da abunda duk ba su ba ma'ana ba wani abu da zai zamanto ma'auni gare su a rayuwa da zai huce wannan sai ya wadatu da komi domin duk abunda kake nema a rayuwa ta duniya to zaka same su a cikin littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace wa huma su dinnan biyun nan littafin Allah da sunnar shugaban halitta yuriyanikal khaira washar suke nuna maka alkhairi ko shari suna dora mutun akan ababen alkhairi kuma suna nuna maka abu kaza in kai sharri ne musiba ce a rayuwa kuma halaka ce gare ka a gobe alkiyama wa asbabi ima da kuma abinda ke jayo sabbin da ke jayo alkhairi a rayuwa da ma sabin da ke jayo sharri a rayuwa hatta ka annaka tu'ayin zalik kamar dai ka ce kana ganin wannan ne a wayanan gani da ido kamar dai kana ganin abun yana faruwa eh, da ka san mutun yana kallon TV yana ganin abun yana fito masa kuru da muzu to kamar dai haka zaka dinga ganin abun a rayuwa saboda fadin Allah subhanahu Ta'ala da yake cewa ma farratna fil kitabi in shay ba wani abu da Allah bai bayani ba a cikin littafi idan kaga akwai abun da baka fahimta ba kana ganin kamar ba sa cikin alqur'ani to wala Allah ya kasance karatunka ne bai kai can ba amma alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi ba wani hukunci na rayuwa face sai da manzon Allah sallallahu alaihi bayani sa sai da ubangiji saukar da wahayi akan wannan al'amari alimahu man alima wajahilahu man jahila ke sanya idan ka wayi gari kaga mutun yana kallon wanda ya karanta alqur'ani da sunnar manzon Allah ba kauye to kawai ka sa akan kai wannan shine ba gidaje na ƙarshe shine ba kauye na ƙarshe. domin wayewa ta duniya da alkiyama tana cikin karatun littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam malaci wa ba'da zalik kuma bayan haka idza ta'ammalta idza ta'ammalta akhbar al idan ka sanya lura a cikin labaran al'ummomin suka gabata wa ayyamallah Allah da kuma danka ta Allah subhanahu wataala ko kuma abin da ya shafi kyauta ta Allah subhanahu wataala fi ahli ta'atihi a cikin wa'in suka yi wa Allah subhanahu wataala da'a suka bi Allah da kyauta da da kyauta ta ibada gare sa sannan kuma wa ahli ma'asiyatihi wa'in suka saba ma Allah kuma mutun ya dibi irin auzar hukuncin Allah akan su domin ayyamullah ana ne hukuncin Allah anan hukuncin Allah akan mutane suka wa Allah da'a da hukuncin Allah akan mutanen da suka saba ma Allah subhanahu wataala sabaqa zalika ma amilt ma alimtahu min alkitabi was sai kaga wannan abun ya dace da abun da ke cikin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da malai yake son ya fitar anan idan ka dauki labarin al'ummar da ta gabata wanda bata zo ba a cikin alqur'ani mai girma ko kuma abun bai faru ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dauki abun da ya faru wanda labari ne na al'ummar ta shude a kanka. to wannan sai ya sa kaga abin ya dace da irin abinda Allah ya bada labari a cikin littafin sa da kuma irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a sunnarsa yanzu misali ubangi subhanahu wataala ya faɗa a cikin littafi mai tsage cewa ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalbihim sayughlabun fi bid'i sinin wannan abun bai faru ba amma sai ya kasance bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam kasar rum na daga cikin mafi girman kasashe wanda tana da al-akasira wal ayasira manya manyan sarakai wanda a duk duniya kowa yana miƙa wuya gare ta a lokacin ba ba musulmi ke jagoranci ta musulunci bai shiga ba amma sai Allah ya bada labarin cewa wata rana za a wayi gari cewa an ci galaba akan wannan gararan kuma sai abun ya wakana kaga abun ya tabbata a cikin Qur'ani cewa abun zai wakana to idan kana dibar irin wa'annan labaran sai kaga cewa ashe wannan abun eh, kamar ubangiji tini ya riga ya yi mutane bayanin sa kuma ya kasance izina wa'azi da al'ummar suke karatu domin ba kowa bane ke gane al'amarin Allah subhanahu wataala sai wanda kasance yana ta'ammuli da littafin Allah subhanahu wataala yafi kowa gane waye Allah madaukakin sarki a rayuwa jama'a mun fahimta malike cewa wara'aita tafasila ma akhbara Allah bihi kuma zaka dinga ganin watan eh, tafasil fanyace ababen da abinda Allah ya bada labari da shi wa wa'ada bihi kuma Allah yayi alkawali da wannan abin cewa idan mutun yayi kaza Allah subhanahu wataala za yayi masa kaza a rayuwa idan misali ubai subhanahu wataala wacin ya ban cewa duk eh, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wannan ayar kadai dan uwa idan ka samu lokaci ka tsaya ka lura da ita wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka zikirin Allah subhanahu wataala ya kasance ko al-ahkam a shariyya da Allah ya wajabta wa bayinsa ko kasance ana nihin al-Qur'anin karin kansa abin da ya kusa na hukunce-hukunce da labarai sai mutun yayi kunnan uwar kashi da abin da ke cikin wannan littafi to Allah yace zai gamu da rayuwa ta kunci a duniya to sai ka doka misali alqur'ani mai girma yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to sai Allah subhanahu wataala ya jarrabi yanzu al'umma da take ta'ammuli da zina sai Allah ya dinga jarraba su da wani kunci a duniya tun kafin mutuwa misali irin wannan cuta ta sida ba kunci bace jama'a wanda garko tana kare garkuwar jikin dan annabi Adam wanda idan idan ta kama mutum a wancan lokacin da ta bayyana to sunan ta kabari salamu alaikum kaga ma'ishatan bankan wani kunci ne na rayuwa wanda idan aka ce wa mutum yana fama yana ya kamu da wannan rashin lafiyar kawai zai fara kilga kwanakin mutuwar sari duk wani abu na jin dadi ya yanke masa a shi kaga Allah ya jefa sa a cikin mi ma'ishatan banka ina fata kun fahimta to irin wayannan ababen da zaka dinga lura da irin abun da Allah ya bada labari a cikin alkur'ani cewa idan mutum yayi kaza Allah zai masa to idan ka aje hankalinka ka lura zaka fahimci sunnar Allah tana ta wanzuwa a cikin wannan abu Allah ba zai daina ba wa in udtum udna har in za ku yi abinda wa'incin al'umma da tayi ta gabace ku ta aikata Allah ya dauki mataki a kansu to kuma wannan abun zai ci gaba shi ma Allah zai dauki mataki a kanku muddin za ku aikata Allah zai zai aikata shi ma abun abun da yayi alƙawari ba zai saba alƙawarinsa ba ina batar mun fahimta wa alimta min ayatihi fil afaqi kuma kai kai kai sani kai ilimi a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala fil afaq a cikin sarari kadibi irin yadda duniyar nan take wakana take tafiya irin yadda duniyar nan al'amurra suke ta jujjuyawa a rayuwa malam wallahi akwai darussa masu dimbin yawa a cikin ta irin yadda duniya take juyawa yadda al'amuri ke ta wanzuwa akwai abun ban tsoro a cikin ta wannan zaka gane ashe cewa yanzu misali kalwaki jagorancin al'umma ai takarawa ne ya hau shugabancin kasa shugabancin kasa ya ida ganewarsa munda kisa kuma ya sauka. wannan a cikin sa inna fi zalika la ibra a cikin wannan akwai wa'azi akwai abun lura amma wa ma ya'qiluha illa al'alimun ba kowa bake hankalta da wannan wa'azin sai wanda ya kasance malami da hankali a cikin al'umma yanzu misali shekara uku da suka wuce a baya a kasar nan waye shugaban kasa Muhammadu Yusuf ko amma yanzu waye shugaban kasa tsakaninku da Allah wannan ba darasi bane da fa in tafiya zashi akwai kudin da cikin baitul malin kasa ake dokawa ayi amfani da su saboda yana shugaban kasa in zai tafi sai an raka da yan jarida ga ga jami'an tsaro ga kaza ga kaza ga kaza abincin gidansa tsare ke da kudin ta take komi amma yana sabka daga karagar mulki wannan abu kuma ya juya ya zamanto khabaru kana labari za a dinga bayarwa sai ga ana kira in na farko za a fara tsofan shugaban ƙasa ina fatar ku fahimta a cikin wannan ababen na dubi a cikin sarari wallahi akwai akwai abun lura kware da gaske kadibi yadda yaro yake tasowa yana jariri amma sai a waye gari wata rana gashi a watan wata rana ya zama shi ma uba tun yana cewa baba har an koma ana ce masa baba inda hankali kai ka san cewa a cikin wannan al'amarin ya kamata ka gano girman Allah subhanahu wataala kasancewa Allah subhanahu wataala ya shirye mafi cancanta da abota masa kuma akwai abin da Allah yake ni a cikin wannan al'amari ai ba dan kawai ta aiwa bane kawai Allah yayi a'a so Allah yake ku dinga lura da ayoyin Allah wannan aya ce ta Allah subhanahu wataala malace ma yadulluka ala anna alqur'ana haqqun to wannan zinna muka cewa idan ka dibi cikin sarari za gano cewa ashe alqur'anin nan a gaskiya ne daga wajen Allah subhanahu wataala wa anna rasul haqqun kuma annabin Allah gaskiya watan zawwasa gaskiya ne kuma aiko sa gaskiya ne daga wajen Allah wa anna Allah yunjiz wa'dahu la mahala la muhala ubangiji subhanahu wataala mai zartar da alkawalin sa ne ba shakka ba kwankwanto abinda Allah yace zai yi wallahi zai yi inna lanansuru rusulana haka Allah yace zai taimaki manzanninsa to Allah yace zai yi wallahi kaka ji shakka zai yi walladina jahadu fina lanahdiyannahum sublana idan kana son ka samu taimakon Allah to ka mutafarkin Allah sai Allah ya taimake ka wala yansuranna Allah man yansuru in Allah yace zai yi zai yi in Allah yace in kai kaza zai ba kaza wallahi kaka ji shakka za Allah zai baka idan kuma Allah ya ce in ka kuskura kai kaza zai maka kazan to kuma in kai abun wallahi Allah sai ma wannan abun ko bajima ko badadi Allah subhanahu wataala ya dace da mu mala ce fa tarihu dan haka tarihi da ake karantawa ko a Qur'ani ko a hadisi ko kuma a tarihi ma na duniya ka ji ana bada labari mala ce tafsilul juz'iyati ma arafna ma Allah wa rasuluhu bihi min al-asbab al-kulliyyah lil-khair wash-sharr wannan yana fayyace muna ababe juz'iyat bangarorin hanyoyin da muka san Allah subhanahu ta'ala da manzansa ma'ana tarihi wata hanya ce da mutun yake sanin Allah subhanahu ta'ala. domin at-tarikh shine labarin abunda suka gabata ya riga ya wuce to kuma labarin ana bada shi ne dan abu guda guda biyu abu farin dan ya zama darasi ya zamanto idina gare a rayuwa kasancewar wannan abun da aka baka labari to ana son ka kiyaye abun ya zamanto darasi gare a rayuwa abu na farko kenan abu na biyu kuma shine ka dinga auna sunnar Allah a rayuwa a cikin sa kuma lati fa tarihu tafsilu li juz'iyat shi tarihi yana fayyace bangarori ne ma arrafana Allah abinda Allah ya sanar da mu da manzansa min al-asbab al-kulliyya na daga sababba wasu al-kulliyya ga magari lil khairi wa shusu ka al-khairi gaba daya da kuma watan sharri ah, tarihi hanya ce wadda Allah ya sanar da mu sababin alkhairi ko sharri yanzu misali samudawa da Allah subhanahu Ta'ala ya bada labarin samudan ladina jabu sakhra bilwad da Allah ya bada labarin su an halakar da su fa amma samud fahadainahu fastahabu al'ama 'ala al-huda Allah ya dora su akan tafarki suka kiya to a ƙarshe ne Allah ya musu sai Allah subhanahu wataala ya ya aiko musu da tsawa aka halakar da su wannan tarihin yana nuna maka yana nuna maka Allah yana nuna maka ashe sababin samun alkhairi ko sharri ma'ana idan kana son ka samu Eh, ka gujewa azabar Allah irin yadda Allah ya musamu dawa to kakka yi irin laifin da suka aikata mun bayyana wannan shine kau karatu idan ga cewa ashe ka gano matakin alkhairi ko kuma sharri ne a rayuwa da aka ba mu labarin ashabul ukhdud dan mu ƙara gyara alaƙa mu da Allah subhanahu wataala ashabul kahf dan mu gyara alaƙa mu ashabul janna su ma dan ka gano cewa ashe ba yawan tarawa bane ke sa ka samu sannan kuma ko ka tare in Allah bai bai yarda ba abin ya zauna ba zai zauna ba baka suka yi ba id aqsamu la yasrimunha musbihi suka yi alwashin gonar za su je baban su ne fa dake da ke da gona amma ya kasance idan yayin noma yana aikata alkhairi wa al'umma yana sadaka yana taimakawa bayin Allah yana mutuwa ai suka ce wannan alkhairin kan sun jayi ba za su ƙara ba da tallafi wa al'umma ba suka ce kuma yanzu mun yi alwashi da sassafe tun da farar safiya mun tafi mu je mu girbe abin da muka noma a ƙarshe ba su ce insha Allah ba sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika kuma ya kone gonar baki ɗaya kam suna zawa suka ce kai inna naldalun mu ina jin mun bace hanyar ba gonar bace muka mu can aka samu mai hankali Allah ya lurar da shi dan ya gano girman su gano girman Allah da kuma al'amarin Allah subhanahu wataala yace alam aqul lakum laula tusabbihu bana ta muku da ku ce ku yi tasbihi in Allah ya yarda suka dawo to qalu subhanaka subhana rabbina inna kunna zai suka ce Allah mun san mun yi laifi wannan tarihin ba dan kai ka karanta bane ka ji dadi a'a ka gano cewa idan Allah subhanahu wataala ya baka yana son ka bayar kai ma in ko Allah ya baka kace ba za ka bayar ba sai ya amshi mun nashi ne shikenan kawai a wuce wuri mun bace karatu cikin kowane babi karatu ne kowa mu duk gaba daya Allah subhanahu wataala ya datar da mu mala yace faslun wal amru thani abu nabiyu yace an yuhadhira mughalatatan nafsihi lahu ala hadhihi al asbab mutun ya ya abun nan ya guji eh, abinda zai zai abinda zuciyarsa za ta yaudare sa akan waɗannan sababban ya guji duk abinda da zai kawo zuciya ta yaudare sa gabin zuciyar dan annabi adam Allah ya kasanya ta kashi uku akwai an-nafsul akwai an ammara kuma an mutma'inna to dama ita galibar rayuwa in ba Allah wa in ba wanda Allah ya tsare ba to innan nafsa la ammaratun bisu'i rayuwa na tana tana dora mutun tana kawata wasu ababen da suke sabon Allah subhanahu wataala yanzu wani fa kawai ba abinda rayuwar take kawata masa kamar dai ko nawa ne zai iya kashe akan yayin kallon kallo shi ko nawa ne ya yarda ya bata ko awa nawa za a yi in za a yi kwana ana kallo shi wallahi ba da ke tara masa da hankali amma na rantse maka da Allah bai iya hakurin sauraron wa'azin minti biyar ko kuma bai ji masallar wannan kuma shi ba kwallo bace matsalar sa a'a in dai za a yi kokowa to shi bai da matsala kawai in za a kwana in ma za a kwana ana yi shi kawai bai damu ba kawai jin yake a normal ne amma fa makaranta in yazo ya zauna huruful hijaiya da ce karanta maka su tun daga alifin zawwa ya unguda shi da su wallahi bai san su ba dan musu alif an baki ne muke kuma ko <laughs> wai alif an baki ce ita ma bai san da ba ya manta ce. tun karatun da gyato mun sai sai gyato tun yana karami karatun dole tun shi bai ƙara karatu ba kaga annasul amara wani shi kuma ba nan bane kawai idan abin da kina masa kawai rayuwa ba ta yi sai da wa malwa kawai baya shi kawai dan dan caji ne kawai sai ce kai in ya dake hayaki <laughs> Allah ya sauke shi kawai nan ne aka nuna rasu nuna masa kawai nan yi kamata ya ya bata sai gasa gashi nan matashi ya kamata a ce yana ce yana haddin Qur'ani yanzu ya kamata a ce ya gangaro daga tauba ya kamata a ce ya huce ankabut ya kamata a ce bakaran nan ya game ta sabu tsiwa da adabi ce duk wanda yake ya ya zama malami ya kamata a ce ya hade su amma shi ba shi bane damuwar sa shi kawai gani yake mai yin wannan ma bai san abin da yake ba shi kawai wata cikin wata duniya yake bai san dadin duniyar ba wani kuma inda rayuwar ta jarrabe ta nuna masa kawai shine dole sai da mata harakan nan dole shi wani kazami ne mace ko nawa za a iya sanyawa inda zai samu bukatarsa zai iya kaiwa ko kuma sai karatu kuma suna nan cikin al'umma birjik shi kawai gari yake kawai a'a lafiya launi la kawai harakan ma inda harakan ma za ce to hatta takalmin su san cewa wani dan iska ne wallahi akwai wanda takalmin sa karan kansa su san cewa dan iska ne wallahi sun tabbatar da kazami ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma ne ce an yuhadhdhira mughalatata nafsihi lahu ala hadhihi al-asbab ya ya guji abinda zuciyarsa za ta yaudare shi da shi akan wa'annan sababban cewa ai sababin alkhairi da shiri in Allah ya kaddara in ka rike sabin shikenan kawai eh, an wuce wurin malce wa hadha min ahammil umur wannan fa daga cikin mafi girman al'amura, mutun ya taka tsantsar da abinda rayuwarsa take sawara masa shi sai Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya kare kansa daga da sutis take raya masa ya kare kansa ya bi da shi Allah ne yake so to Allah ya ce Aljina ta tabbata ita ce makoma gare su Allah ya sanya muna ciki malati fa innal abda kaga bawa ya'rifu anna al ma'siyata wal ghaflata min asbab mudirrata lahu fi dunyahu wa akhiratihi bawa ya san cewa saban Allah da kuma rabkana game da bin Allah subhanahu Ta'ala. na daga cikin dalilan da ke cutar da dan annabi adam a duniya da lahira duk mutun ya san cewa saban Allah suna cutarwa a duniya kuma suna cutarwa a gobe kiyama yawan ba wani wanda yake yin sabo a duniya face ya san abin da yake ba bai da kyau. duk duniya ba wani da yake yi makhluki da yake saban Allah face ya san da abin da yake yi bai kamata ba ya kare misalin ka doka ka ce to turawa da su suwa musulmi ba to ko su san cewa abinda duk Allah ya ce bai da ke, ko to ko su abun su akwai doka akai yanzu misalin a ture ba a yarda mutum ya sha giya ya tuki saboda ni tana gure da hankali kuma zai iya kawo hadari nafsu tunani da Allah ya yayi ya sanya cewa aka haramtar da giya amma sai dai ba a haranta ba sai ka ce a in za ka yi tuki a shi kaga an yi wani abu tsari na shari'a ko in Allah ne kawai ya sanya ba su biye suka ce haramun ci a ture ba a raba da irin irin irin irin abun da ya shafi irin abun da ya shafi zinace zinace akwai irin akwai irin da a kasashen turawa ne zina abun kunya ce wallahi alazim akwai a kasashen turawa wanda yin zina abun kunya ne amma nan sai dai Allah ya sauke da sunan musu ga mutum musulmi yana ikrarin musulmi da akwai wanda tsabar lalacewa malam Jabir tsabar lalacewa diyar ciki sai ke nima tsabar lala tsabar ya kai kazami na gidan gaba irin wayannan ka san ko cikin jahannama su ne uwaye ka san ka da ka san sandika ko ko jahannama akwai sandika eh akwai mamba akwai mambobi na biro na yan wuta to ire-ire wayannan ka san su ne uwaye Allah ya sauke malace to fa innal ma'siyata wal ghafla min asbab al mudirrata lahu fi duniyahu wa akhirata wala budda kuma ba makawa ba makawa kowa ya san wannan abun walakin tughaliduhu nafsuhu bittikali ala afwi llahi sai dai rayuwarsa tana tana yaudararsa da yayi dogaran ƙarya a ta hanyar neman afuwar Allah subhanahu wataala sanya wa ransa cewa ai shi Allah mai rongantawa ne me yafewa ne duk abun da ka aikata na laifi shi Allah abunsa yana yafe wannan abun to sai ya rike wannan dalilin wannan dogaran na ƙarya sai ta saban Allah subhanahu wataala wata wa maghfiratuhu tarata wani lokaci kuma sai ya dinga amfani da cewa ai Allah ghafurur rahim ne akwai wanda fa akwai wanda fa ya san abin da yake ba na laifin kai kai ai Allah ghafurur rahim ne ko ko baita a'a wai Allah gafuru ya rike anan kawai zai ta istimtin da yake yi a rayuwa ta sha'aninsa a sai ce maka wai Allah gafuru rahim ne mai gafara ne mai kai Ta taba jin wata karuwa tana wannan zance sai ai Allah gafur eh, Allah gafuru rahim ne to kaddara Allah bai gafarta mata sai ta mutu ba bata roki ba ba ta damar ai Allah ya baka damar ka roki shi gafara ma wata ni'ima ci rayuwa Allah ya baka damar ka roke shi gafarar wata ni'ima ce a rayuwa kuma ba kowa bane Allah yake ba iko ya roke Allah gafarar kafin ya bar duniya haka ne Allah ya kare mala yace wata wabit taswifi bitawbati ta wani lokaci kuma ta hanyar jirkata tuba kaga mutum yana ta laifi ya san laifi ne amma sai kai ni ba zan bari ba sai lokacin da Allah ya shiryar da ni wannan abun ai kaddara ce sai ni zan tuba sai lokacin da Allah ya shiryar da ni sai mutum yana ta jinkita da tuba ya kamata a ce ya daina kaza yanzu ba wani wani fa ko a tsari na abar abar addinin musulunci abar shari'a ko tsari na rayuwa dan adam in dai da kunya da da sanin ya kamata ya kamata a ce ya bashin taba saboda har ya rura tsakani da Allah a abi'a na ce ta dan annabi adam ya kamata a ce a irin sa shine za a dinga gani masallaci sahun gaba amma sai a same sa wajen wajen wajen wajen wata dara ana ana surutu ai ai duk wanda da shekaru za su sanya hurhura ta fito masa to ya kamata a ce yayi wa kansa wa'azi baka bane amma fa wani kawai a lokacin yake ƙara dagewa cikin sabon Allah subhanahu wataala malaka wa bil istighfar bil lisan taratan wani lokaci kuma sai ya yaudari kansa ta hanyar cewa ai in kai abu kai istighfari Allah yana yage maka wa bi fi'lil mandubati tarata wani lokaci kuma yin abin da yake mandubi mustahabbi sai kawai mutun ya buffake da yin mustahabbi misali ko sai mutun ya ta abin da yake yi musamman irin alhazai da masu masu mulki wasu daga cikin masu kuɗi ba duka ba wasu daga cikin masu kuɗi za su ta bashashar su su ta harkar mata su da harkar ciwaciwa wasu daga cikin masu mulki a ta zalunci ana ana babakere da kuɗin al'umma sai umara ta azumi ya zo sai ga mutun ya tashi kawai ya buga riga ya tahi umara ko kuma aikin haji kawai ya ya aikin haji dalili kawai duk wanda ya aikin haji eh, raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu zai dawo kamar radda mahaifiyarsa ta haife sa yanzu duk abin da ya aikata wance an wuce wani shikenan kawai a <laughs> ga wannan bai fahimci shari'a ba wannan bai fahimci shari'a ba ina fatar mun fahimta to fi'il mandubat wani lokaci rayuwa take wa mutum yana ya dage cikin eh, sabon Allah kuma sai ta kira ya masa ai in yayi abu kaza in kai sallah nafila kaza ko kai kaza kai kaza ai shikenan an wuce wuri mala ce ilimi ilmi tarata wani lokaci kuma ta hanyar malanta ai ai mu ne ahlul lahi mu muka san Allah ko kun bai karatu sai wai dan yana malami to zai iya duk abin da yake so saboda su suka san hanyar da ake bi Allah ya gafarta wa dan annabi Adam sai ya ta iya shegen sa ya amso na wancan ya zalunci wancan yake a da sunan malinta wai wai malami ne muna da ilimi musa da ake bi a alallashi Allah Allah ya yahi muna mala cewa bil ihtijaj bil qadari tarata wani lokaci kuma mutum zai dinga amfani da hanyar eh, eh, buga hujja da kaddara ai abun kaddara ce ai duk abun da kaga ya faru dan annabi adam kaddara ce a rayuwa amma fa in musu abun ne na alkhairi ba zai da kaddara ba ce sai abun sharri ne sai ta kaddara ce shi yasa gun bature babu kaddara malan shi bature bai san kaddara ba shi bature gunshi ba kaddara kawai da gangan shi gunshi da ganganci ne kawai to kun bayyana ai ka doki misali abin da ya shahi tuki yanzu a hanyar a hanyar tafiya bature ya sanya alamat nan wurin kakka wuce 50 ko nan wurin kakka wuce 70 nan wurin akwai shanu na nan wurin kaza ne sannan kuma in zaka take ka sa ka sa bel ka daure sancirka ka daure kai kaza kai kaza ko kun fahimta tayin mota ta kasance iskar ta kaza to shi gun ture idan wani abu ya faru ko bai ka kaddara ne a'a ko abin da tunanin shin ka sa saddir shin nawa kake tahiya shi kawai bai san kaddara ba saboda a iya tunanin sai ka kiyaye wannan abu kawai a huce wannan wuri ko kun bace karatu Allah ya dace da mu wa bil ihtijaj bil ashbah wan nuzara wani lokaci kuma sai mutun ya diga burga hujja da da abokare da kuma tsara ai cewa su wani tsaran mu ne ba mu yi su wani imani ba ne wani adda'uwa ne yanzu fa akwai wanda yake sabo in kai mai da sai ka ce ai kowa wani da uwa ne ma yana yin kaza kun ba cika to ai ko su wani ma suna yi to wani ma yayi balantana ni? <laughs> mun bace kadiyar na'am misali in ma'aikacin gwamnati ne kai masa sai akan abin da ya shahi an shiga sama ma can ana yi to mu gidan mun yi ba wani abu ne. in wani ne kuma kai masa kace ai su ustazo ba suna yi mu dan mun yi ba wani abu bane mafu ko abu kane kawai ga wasu da ga abu kane su abu kai ga sunan fa ana ta kaza ana ta kaza to ai shi ma ba ta ci ai da shi Allah ya sauke malace wal iqtida bil akabiri tarata wani lokaci kuma ta hanyar kwaikwayo da magabata manya manya sai ga kai to ai su wane ma da ake ganin su ashak ne <laughs> sun yi kaza ai wane ma da ake ganin kaza ne ai yayi kaza wane ma da ake ganin kaza ne yayi kaza to wannan sai ya sanya shi shi ma sai ya dogara ya fantsama cikin abin da yake na lalanci da kuma shashanci Allah ya kare mun bace karatu malaci wa kathirun minan nas diyawa daga cikin mutane wa kathirun minan nas diyawa daga cikin mutane yazunnu annahu law fa'ala ma fa'ala suna tunanin cewa idan suka yi aika aike da suka aikata abinda ransu yake so na masha kuma makala sannan yace astaghfirullah ina neman Allah gafara zala afru dhanbi waraha hadha bi hadha alamun kufar azamibin gaba ɗaya ya tafi idan wasu daga cikin mutane masu wawan tunani suna tunanin cewa suna zaton wai idan mutun yayi zunubi sai ce astaghfirullah to wannan istighfarin da yayi ya goge wancan laifin da ya aikata sannan kuma waraha haza bi haza da laifin da kuma zunubin da aka rubuta masa duk sun tafi ko kun bayyana ana samun mutane da ya ce da irin wannan kifa na taba jin wani malami yana yana firar ai dan dan taba iya shege ba laihi bane kana iya kai kai istighfari saboda hadisi na annabi yake cewa ba dan da kuke yin zunubi ku roki Allah gafara to da Allah ya halakar da ku ta kawo su mutane da za su yi sabon Allah kuma Allah ya yahe musu kaga wannan kama kana zaburar da mutane su tashi zuwa mi zuwa sabon Allah kenan ko akwai ma wanda zai karanto hadisi irin na najabu yana za su suna ta karanto irin hadisai na jabu kaje mutum na cewa eh, ma asarra man istaghfara wa in aada 70 marra wai hadisi ne ma asarra man istaghfara wa in aada 70 marra duk wanda zai yi ko da ya dage akan laifin da yake yi to ko zai maimaita wannan laifin so so 70 a wuni ba zai cuci ba zai ba zai masa komi ba ko kuma ta wai ma'ana mutumin da yake yin laifi kuma yake yin istighfari da zai maimaita laifin so 70 a wuni kuma ya roki Allah gafara a wuni so 70 ai ba ba abun da laifin zashi Allah zai yafe masa kaga wannan kana zabar da mutane su tashi zuwa mi zuwa ta'asa da ta'addanci a cikin al'umma alhali kuma Allah jin hankali ko yake yi kadibi qur'ani ke ta afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ay ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah tambaya fa Allah ta afa aminu makra Allah wannan maganar fa mai girma ce to tai kaddara ka shiga sabon Allah sai ka wuce kiyama sai ka wuce lahira sai an riga fa an kare duk wancan abun da ka aikata ba a kwance da shi fa domin ana tada mutum ne akan abun da ya mutu akan sa ana tada mutum akan da ya mutu innamal a'malu bil khawatim Allah yana dubin karshe ba da kai aka fara ba a'a karshen a ina ka kare shine Allah yake dubi karshen a ina ka kare shi ya sanya annabin Allah annabi Muhammad yake roƙon Allah subhanahu wataala yace ya musabbit alqulub thabbit qalbi ala ta'atik ya kai wanda kake tabbatar da zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akai maka da'a domin zukatan bayin Allah na tsakanin farutan Allah subhanahu wataala yuqallibuha kayfa yasha Allah yake juya ta ayi daga dama kuma nan daga barfa zamani zai zo inji annabi Muhammad da za a waye gari mutun yana musulmi da safi amma kafin ya mace ya kafirce wa Allah ya zan kafiri mu jama'a mun kusa muna kusa gab da cikin wannan lokaci galiban mutane wallahi alazim uqsimu billah alladhi la ilaha ghayruhu wasu mutane dewa suna sallah amma na rantsa da Allah ba musulmi bane tuni sun bar musulunci tuni sun bar musulunci sun riga sun rabu da Allah ba su sani ba to abin da ya kamata shine kokarin kokarin eh tsoratar da mutane Allah subhanahu wataala domin da'awar ta tafiya da abu guda biyu at-targhib da kuma at-tarhib a koretar da mutane kuma a tsoratar da suka kaga zaman to kai kullun wa'azin ka tsoratarwa ne kawai ka zaman to kullun wa'azin ka huta huta huta kawai kullun huta kai kullun huta bai ba kuma kaga zaman to kullun bakin aljanna kawai kake zance kullun bakin aljanna sai kaga sai ka samu mutane su loshi su sun shige amma ka dinga yoyin eh, eh, akai aljanna to gobe sai a dan tabo bayanin wuta yayin ila akai wuta gobe sai a tabo bayanin aljanna sai mutun ya dinga auna kansa tsaka tsakiya in aka zo aljanna sai ta fatar Allah ya kai sa aljanna kuma sai ya ƙara kuzari da yin abin da zai kai sa zuwa aljanna idan kuma akai bayanin wata kuma sai roki Allah ya kare sa kuma abin da yake lalafi sai ya takaita akan sa kuma zaka dubu duk irin inda Allah yake bayanin gafara da da azaba daga Allah na asuri guda idan ka dauki amma idan Allah ta'lamu anna Allah shadidul iqab wa inna Allah ghafurur rahim ko anna Allah ghafurur rahim Allah mai tsananin azaba ne kuma Allah mai yawan gafa amma ga kullun gafarar Allah sai mun da su sabo kuma kaga mun kullun azabar Allah sai mutane su abun nan karamin to kana hada suka mal suka ce shi eh, at-targhib wa at-targhib ta mutane da kuma tsortar da su suka ce kamar kamar kamar tsuntsu ne yake da hurhuke guda biyu kaga tsuntsu bai tashi da hurhuke guda daya dole sai da hurhuke guda biyu Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu haka yake fada yace inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim kuma ce ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqab kaga yana gafara kuma akwai azaba to a dinga nuna mutane rahmar Allah kuma a dinga nuna musu azaba ta ta Allah subhanahu wataala malati wa qala li rajulun wani mutum wani namiji ya ce da ni inji ibn taymi ibn al-qayyim yake cewa wani mutum wani namiji ya ce da ni al muntasibina ila al-fiqh cikin masu danganta kasu cewa wai su malamai ne sun fahimci karatu sun fa'inci fiqh anna ana af'alu ma af'al ni zan yi abinda zan yi zan iya ta'asata zan iya iyar shege na a rayuwa da ku hakuri in kalmomin sun dan yi tsauri eh kasan akwai irin waɗannan malaman da wallahi alazim akwai irin waɗannan malaman da suke ta rura alhassan suna tabbata al'umma da ka ci da kai ma akramak Allah ga yace akramak Allah in wa'azi ma ai kuma ga yace shi na yi wannan ba dalili ba tunda ba shi bane annabin da Allah ya turo maka ba dalili bane wallahi alazim na taba ji da kunnaina da kunnaina na taba jin wata mace tana fira nan garin ta kira wani malami ce wani kan dan iska ne wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa da kunnaina na tawajin wannan maganar na tawajin take cewa wani kan ba dan da Allah ya shi malami da ba karin dan iska za a yi ba ba dan da Allah ya yi shi malami ba ba karamin dan iska ashe miye ni ne ban ba <laughs> Allah ya sauwaje kaga wannan ba da'awar annabi bace wannan ba wannan kuskure wai a tunanin su kawai duk abin da zai yi kamar da wannan wannan yake fada yace ana af'alu ma af'al ni zan aikata iya abin da zan aikata summa abu sannan in ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra in ce subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi so 100 idan yayi wannan wa qad ghafara zalika ajma'uhu duka abinda na aikata na laifi, duk stage da nayi wa'annan jumla da na fada bi ya goge wancan abin da na aikata kun bai ci karatu a wasu wasu daga cikin ɗaya na suke na suke suke labewa ta wannan bangaren Allah ya sauke kama sahha anin nabi yace masa kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabin Allah na cewa annahu qala man qala fi fi yawmin duk wanda ya fada a wuni subhanallahi wa bihamdihi yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi haso 100 uttat anhu khatayahu an goge masa an karkare masa zunubansa baki daya walau kanat mithla zabadil bahri koda wannan zunubin ta kasance kwatan kwacin kumfan teku koda zunubin sa zai kai kwatan kwacin yawan kumfan teku to Allah ya yafe masa wannan hadisi ne ingantacce wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi mala yace wa qala li akhar wani kuma ya taba ce bi dani min ahli makka cikin mutanen makka hanu ahduna yace mu dai daga cikin mu idza fa'ala ma fa'ala in ya aikata abinda ya aikata na rishin kunya wa Allah na sabon Allah na ma sha'a ightasala sai ya je ya bara wanka sai ya je ya wankansa wa tafa bil bait sai ya zo harami ya tsawafi usbu'an tsawafi guda bakwai wa qad muhiya anhu duk lehin da ya aikata an yahi masa wani fa ne a maka yake cewa ibn al-qayyim al-jawzi tun wancan lokacin fa tun wancan zamanin balatana wannan zamanin tiktok zamanin duniyar aljanu a hannu tun wancan zamanin fa wani cewa ibn ibn al-qayyim mu muta mu daga cikin mu wasu daga cikin guraba lalakun daliban ilimi da malamai idan muka yi saban Allah muka yi abin da muke aikatawa na lahi kawai sai mu je mu yi wanka mu je dakin Allah mu yi tawafi guda bakwai kuma abin da muka aikata Allah ya yi himma to tambaya anan warki da tabbacin cewa daga lokacin da zai saban Allah ya je zuwa istighfarin yana da sauran nimfashi a duniya na'am ba ba wanda ke da in an in ka karanci yadda ake istighfari a nemi Allah gafara amma ai baka karanto lokacin mutuwar ka lokacin barka duniyar ba haka ne akwai fa wanda shi fa wallahi alazim akwai wanda ya koyi soyayya da dalibai ne saboda ya ga malamin yana yi sai da ganin kawai ba laifi bane ai akramaka malam ma yana yi <laughs> kun ba cikin ratu Allah ya sauke amana ce an ka masa amanar ayyan mutane ya karantar da su Qur'ani kuma an koma amur ina ka ji haraka <laughs> Allah ya sauke shi yasa wallahi mafi hadarin al'umma a cikin mutane malamin su yi kowa zama cikin hadari Allah ya kare mu baki daya Allah ya kare mu baki daya ina jin ne kamata mu kwana malam Jabir hadisin na gaba mu barshi a wani sati sai mu tsora in Allah subhanahu wataala ya yarda abinda muka faɗa ai zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada ba mu kai lokacin ba amma mu tsaya a nan kuskuren kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna ya Allah muna tawassul da sunayenka alhayyu alqayyum duk wata bukata anan Allah ka biya masa akwai daliban ilimi a bangarori da dama tun daga bangare na masu hadda a bangaren karatun addini cikin dirasat da bangaren abin da ya shahi karatun boko wasu suna neman birede wasu bak wasu kuma license wani ana nan ana ta shirye-shiryen master wasu doctora ake ya Allah ka san kowa kuma ka san ne hisar bukatarsa Allah ka shiga cikin al'amuran mu na rayuwa baki daya ɗan kasuwa mu manya da ƙanana Allah ka sanya albarka a kasuwanci Allah ka haɓakar da dukiyar al'ummar Annabi sallallahu alaihi kuma Allah ka ƙara mana tausayin juna a zukatan mu Allah ka ƙara mana tausayin juna da son juna a cikin zukatan mu ya Allah ka kare mu da kiyawa juna da gaba da hasada Allah ka kare mu da kiyawa juna da gaba da hasada Allah ka sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka sanya idan mutum mu ta zo cika da kalmar la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh